عالم بجده زیره که نبو هند ده صبح مناقشه گر خلکی که نبو هند ده صبح مرو خالق بجد الله و عالمه اوه شارزه اوه هنده قرآن البر اوه هند حدیثه البر اوه هند مسائل شرعی زانیتی که بواشتانه نخرانه بید نخواه که مروی بو، هنده بو مروی سرکفتی نابید الناف طلب العلم ده و چو بمروی پی و نهایتیش، یعنی لالی رب خیر شو أجر خير و نهایت نه بل بالعكس هکه مروف هر سر بهنده دوام بود مروف تیشی چی بید؟ تیشی درکت معظم بید یه ریاه یه شرک الازغر ونیا و جاره های بلکی مروف کشید بو شرک الاکبرش و مروف گلک سر مروف پی سر رد شد و هنده اما گلک و مهمه هر کسی که خفیر علم کد تبی اولی این یتا خوب خوده کد یعنی گل خو رین تخالت گل دل خو صح کرد دل خو کف چونوی بو وی درسه بو وی فکر کنه وی علمای هكا بو خده بید بو هنده دا نزیکی رب العالمینی بید بو هنده دا پتر خده ناسی بو هنده بتر ترسا خده بكبيتا ديتا دا هر اوا اوا اوا خده بید، خده اول بید وقتی هم خوفیر علم کن، یعن هر عبادة دا دیاب کی نویش بید قرآن خاندن بید صدقه بید ذکر بید هر ایکی مروف بکرد اوه تی به خود بتنه بکی چی گاوه مروف ایکی دی که اینات ناف عبادتی دا والله دبو خدای که هم داخل خلکش بیش مروی که باشه مروی که عبادت کرد مروی که چته حج مروی که جالک عمرات کرد مروی که اف مروی جالک صداقات کرد جالک خیرات کرد جالک باشیات کرد اف عبادت همو چه هات همو پیچ بو و چه مروینا هیت وردتان رجا قیامت رب العالمین بشت واکسانه هر هنگو بو من نکریه اما من هنگو دوید من يقول يانجو وما امرو إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين من أمر الهمو بيغمبره کریم و امر همو کی کری که اف پیغمبر بیجنه قومت خو بیجنه عبادتی به خودت تنید کن چی گفت اگه دی چود گل دا هند خلاص او عبادت همو چی داد همو شیلی بو و چون رب العالمین مروفی والنول این الله طیب لا يقبل الا طیبا رب العالمین بس وی عبادتی والگید اوه بس بخودی آیت کرمی پاکش بید یا صافی بید چو شیلیاتی تدانه بید مروفی اگه دی کرا شریک رب العالمین اول مروفی نه تقبل کرن قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين رب العالمين قلت پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا محمد بيجا خلقي هما وإيمان دارش تبي همه وهنده بيجن راب يهينم بو همو خلقه بيجا أس وقت عبادتي كم بس بكيت كم بس خدير الخرازي كم کسی دی من ناف عبادتی ده اصنا کم بجدارنا کم گل رب العالمين ده هنگی اف عبادت دل مروی هیتا قبول کرن هنگی رب العالمين ده چه ده تمروی دي توفيق عمر و دي من بارزيد الخرابية الدنيا رجع قيامت من بارزيد العذاب وجهنم من بارزيد النحوشية الساحة محشرة هنگي دم مروف هيتا باراستن برهندش رب العالمين وقت بحث يوسف تكت عليه الصلاة والسلام بجيت يوسف عليه الصلاة والسلام وقت ما باراستي وتيشي فاحشة وتيشي خرابي نبي قال ويجن او داخاز خرابية قلت يوسف كري عليه الصلاة والسلام بجيد ما خلاص كد چونك اي كلوا عبدت ما بو إخلاص بو عبادت رب العالمين وعبادت بو خدبت يذكر سبب إخلاص و رب العالمين چه لكر؟ رب العالمين بارست بارست جمرو في الدنيا دا خده من بي بارزيد وطبعا ونيا رب العالمين أخيات جدا بي بارز بها اللي قال جاء القرآن الدابيني إلا عباد الله المخلصين تبين الشيطان وعده دا يقول يا رب خده أسهمو وعبدت دا چه كم؟ دي سربم ودي شيم سربم بس ما كيف سربم؟ هوا عبادتی به خدا بتنید کرد و بتر بتنید کرد اس نشم سر بو چون یکی اوید پارزی رب عالمین وی مروی وی عبادتی پارزی چی و مروی اخلاص ناف شولا خدا کرد ناف عمل خدا کرد ناف طلب العلم دا کرد ناف همو عبادتی دا کرد اوه این گشونیا رب العالمین برانبری به هنده مروی پارزی ها دنیا و آخرته و دی توفیق مروی داد اما هکه مروی راب و اف عمله و اف عبادته و اف طلب العلم و خفیه کرنا علمی بس بو هنده بولاده بجن نه نه فلان کس شتا درسات خنید هندی مریتی هر شتا درسات بس بو هنده بچید افا من یا دیر رجا قیامت مروف پیچ رهیتیش پیت عذاب دان بی عملی یا برا چجارا مروف ونیا تیگا مروف خوشیار بید و افا ایک الاشا تیتا ناف ونیا امت دا و ناف خلکی دا و خلق بینا حسیدیش هر وکی پیغمبر صلی الله عليه وسلم گوتی اخفا من دبيب النملی يقول اف الشرك الاصغر والرياء وشارتي ترى ونيا الدنجي بيت كولاميريه نيا كاسي ارها قال دنجي وينيا يعني یعنی اول گله گله که وشارتیه و تیت نافل که او وکی گناه هاوش یا چیه؟ یا گناه ها گله که مازنه یعنی اول زینای ماستره اول ریبای ماستره اول وانه ماستره و گناه دنیا آرق بخارنه قماره ریا چه شکت دانیه اوش نوغوه شرک دانیه و اول و گناهانه و را معاصره بر هندش ونیا که بیا پیامبری صلی الله علیه و سلم یه گویی شیار اشیار بنی، یه مخول پارز یه یه شیار بنا و شرطیه نشتن ناف کرده نشتن ناف دلتون بوده یعنی کنو که بینین نشانت وی ناف گلک خلکی داره چیه؟ یا بلاف بی نشانت وی گلک خلکی داره بلاف بی یعنی مروفه که رابط هنده خماندی که تو هنده پارا صرف کد ایره دشته مکه فرشتر بو اجا بو حج بچید یا بو عمره بو حج بچید یا بو عمره هنده پارا ده صرف کتن وکی دیش دیشید ونیا هر جایی که گشت اشکلکی دیده کش بشه چیگه خوب وقتی از سنتت کم و مشکلکی کشه و بلاغب که فیسبوکا و بلاغب که ناف خد کی دا یان بینا شتینگی ما شکلا و نیا بینا سر بخ سر ورقا و دیوارا وگه نیا بو چی نده بهیت بلاغب کرم نیا تو چوه لاده مقام ابراهیم تبری رجب ما چی کرد تو چه سر عرفه تو مزدلفه تو چه مینوه تو چه هر جیه که به دنیا که عبادت لیتی نکرونو و جه عبادت اونیا بو چه لیتو نشه خلکی در فیسبوکی بلا بکی هکا تب خده وی عبادتت که خوده تبینی تو ونیا رجا کامت او دی اجر دراته هکا تبو خرکیش که ونیا والله هم لیره ونیا رب العالمین یه گوتی ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ونیا اف ماندی بینه تب اف کاری تا همویه قد چه فایده مروفینا بلعکس مروف رجا قیامت به چه ایتیش به تعذیب دان اول سه کس رجا قیامت آقل جهنم بیخوش کن کینه همین اول ریا کلی اول جهاد بو ریا کلی و خالق بهنده کلی در عالم بجمر و کزیره که اول نفقات کلی و پاره خود صرف کلی ترکت خیره دا دا عالم بجمر و که خیر کرده هر ریکه و خیره صدقات بید ایدیش اولانیه هذا خفيرة علم شرعی كي خفيرة دین كي خفيرة قرآن كي دا عالم دنیا مروفة که زیرک مروکی یعنی دن خوش هر با هر که و بید اوانا اول من تسعر به و جهنم پیغمبر صلی الله علیه و اوانا آگری جهنم پیچه لیتید پیتید خوش کردن پیتید خوش کردن به هند اخلاص گلک مهم مروف همو گوشت بیار چه کرد همو گوشت بیار صح کرده او نیا بجی اخلاص و نیا از ذی عملی دا کم هند اخلاص من اخو فیر کردی شیطان دیوی عملی دیبتا تا بدل کت و دهید محاوله در که تو تتیش ریاض کرد تنویج خو خب پاراز دهید محاوله در تکت صدقه تتیش کد تا صدقه خو خب پاراز دهید محاوله ذکری ذکریتا تتیش کرد تا ذکری خو خب پاراز اجا هر هو هر هو ده مروی و بیت چو جارا بلا و مروی و نکد و اول درکه همه معاصر اوه ده ایک الوا درکت معاظم که شیطان تید مروی سر بد اول ریا مروی تیشین کد که عمل خود تو بخودی بتنه نکی بو خلکی بکی بو هندم که ده عالم مروه که باش، مروه که زیرکه مروه که عالمه مروه که دست وکریه بس ده عمل مروه همون چه بید همون مروه پیچ بیتو مروه بيت ايك الواكسة كرجع قيامته من يف کری، أم مروفيكري أف عبادته کری، چون شو نه ده قبل كلام ورب العالمين ونيا بيشتمروفي عرب خلال واكسة أبتا الدنيا ده بواكري تبو من نكر بوتنه هس بس وی قبل کم بو من تنه هاتیه کرن تبو من تنه نکر بو تبو هنده کر بو ده عالم جمروفه که زیره کمروفه که تقویه مروفه که خدا علم عالمه تب واكربوني هر بلا او چيه تبدنبه بلا او اجرا تبدنبه وبلا او جزايا تبدنبه جاوه قالك مهمة هر اي كلمة همو قاويت تبيا مروف ابدل يخوف هبيت وسحكت او عملت كت هر نوع عمل عملك هبيت تبيا بخديف تنيت كت حتى مروف سركف بيت حتى اف عبادة المروف بید تقبیل كرون حتى رب العالمين بشتفان يا مروف كت اما مروف بو خود نبید شو المروف نه تقبیل كرن بر هندش خدا كتابه قوتي ان تكون مخلصا له جل وعلا في عبادتك عباداتك يعني همو عبادات خو تبقى تشكل هذي ذات إخلاص هذي هنگی رب العالمین توفيق أمره ذات که في طلب العلم و ونيا وفير علم علمش بيت اما في الرياء هذي و في اخلاص بيت هر عبادتك که هبید یه تأثیر چک هیتا کرن طلب العلم دیتا کرن و ونيا مروف نشد یه بردوام نابی وفير چه علمي متوكلا عليه پشتی تا اخلاص لاله خو پیدا کرد و تا عبادتت کی تا بخودی بتنه کرد تیویا تا چیه دی شبید تیویا توکلاتش سر رب العالمین بیدو پشتا خوب خودی گرم کی فی جمیع احوالی که همو حالتت خوب یعنی هر وقتی که هبید هر حالتی که تو سری هبید تا هر شتی که پیتی بی بید تیویا توکلات و پشتا تا بخودی گرم بید یعنی یعنی بشتيتا عبادت دست بيكر تبقى بشتا خوب خده گرم كر بجان رب خده تبو من في عبادته چلب كي صنائي به هند وقتی مؤذن جاس كات حي على الصلاة او أبي ها گاله هی ده چی جا بایده تبع لا حول ولا قوة الا بالله و صلى الله عليه وسلم يقول يما يقول واحد بيقول حي على الصلاة ومن بجن لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح بجن لا حول ولا قوة إلا بالله إذا مؤذن جاس كات حي على بجدوار نبيجي تودي چي بيجي ونيته بيجي والله أسناشم بجمع نبيجي إلا هكاكي هارو كل يوم كات إلا هو رب العالمين توفيق عمدة وقوات بدأت من كواس شيء مش ما نبيجي هذا معنى توكلية أما بتشوي خو هما هي فيا كبدي هما هي فيا رب العالمين يبي مش تاخو في جرم كي مش تاخو كسي دي جرم نكي تشمرو فا جرم نكي نه ونیا ولا فلان سایدا گلک زیره که از خود چما لالیوی ونیا طلب العالم کم لالی کسی دی ناخینم ونیا بس اوه آخفنوی همو درسته یه دی ونیا کسی دی من باری پنیا بس وی نبید پشتا خب وی گرم که صبح سیدامنیا بال بوچو نه توش دیگر بال بی صبح سیدام مرد منیا بوده چی گهنده منیا با خلطه متوکیلن علی اللهی و توکل امروی سر که بید سر رب العالمین بید توکل امروی سر رب العالمین بید تو دی رابی خفیر علم که رابی عبادت هر عبادت هی که بجیا رب خوده از وی عبادت دکه، از چه خو علم کن تو هارو کاری من تو توفیقا من تو برم ده وی کسی اوه برم ده تا حقیه و برم ده تا راستیه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایک الوا دعایت همو شف نویجا کری گوتی اللهم اهدینی یعنی یعنی طبعا او حديث او دعاء دريش اهدني لما اختلف فيه من الحق يا رب خود تو چه هدایتم بو و خلاف اوا نکن ناف خلکی دو هیکا کی حق تو هدایتم بو و برم ده وی حقی او تئین آخره خب پیامبر صلی الله علیه سلم سر حقیه بو سر راستیه بو بس دو چه بکرد دانش مبدا تو ام به بین فکر کرد مروف دهو دعا کرد و دهو دی حقیه و راستیه چید اما نبین مروف چه بکرد نابین چجا بشتا خوب مروف و گریده توکلاتا سر مروف و بید چجا افنده چه نابید همو گفه عبادتی دست بکی و ده چه ادش کی و توکلاتا ده سر رب العالمی بید بو يقولي لتحقق بذلك مقام إياك نعبد وإياك نستعين شرط توفي جيب جيب كينا خدا وبدرسي ده كي أهل في آياته إياك نعبد يعني بتبتني هم عبادتي كين يعني إخلاصه أن تكون مخلصا له جل وعلا في عبادتك هذا كتب وتبجي تو وعدي دا رب العالمين وعدي دا رب العالمين تو بيجش دويخو جي إياك نعبد يعني بوتبتن ياس عبادتكم كسر ياسناك مشريك قلتا وإياك نستعين وكشين دا خازة هاروكاريش أس كيركم استد كم تو هاروكاريا ملكيك وأس فير شم أفي عبادتي بكم تو هاروكاريا ملكي يا رب خدك وأس فير علم شرعي بمن تو هاروكاريا ملكي يا رب خدك وأس واغو نحونا بيل مبردل من رشكي هذا إياك نستعين عند خاز هاروكاريش تنال كيت كم تنال رب العالمين تنال كم وبش تيجي وانيا منوف ده شكات منوف ده واسر رب قريت أبي الشرعي وبيغمبر صلى الله عليه وسلم بل هده قالك حديثة دا بما في جوتي رب العالمين قالك آيات هذا وما في ديار كذي يقولي فعبده وتوكل عليه يعني عبادتي بخدبتنك أن يعني تكون مخلصا له جل وعلا عبادتي بخده که و کسی نكا شريك رب العالمين تا إخلاص بيت بخده و إنجي وتوكل عليه بشتا خب خده جارم كا ودا خاز رب العالمين بيك أب هارو كاليات بكت وفي عبادته تبتنه نشي عبادتي بكي تبتنه نشي جناح خلدي بكي تبتنه نشي فير علم ببي تبتنه نشي جهل خدير كي تبتنه نشي ونيا جناح خرابیا خدير كي شهوات خدير كي شبهات خدير كي توحيد بيني بكي النافذ خدا خوش بيانا عبادتي ناف النافذ خدا إلا هاروكاريا كنبيت إلا هاروكاريا رب العالمين بالتوفيق رب العالمين بيت چجرا کس نه ونیا خو هیویا قوتا خو عقل خو تیگش نه خو زیرک خو خو نیلید هر کسی که خو هیویا وانه هلا ایلا ده چل هر ایلا ده خسار بیتو هلاک چی دنیا و آخرت. اما او کسی ونیا خو هیویا رب العالمین به هلا سبب شرعی گرتن و پشت اینگی توکل خو احساس رب العالمین پشت خو خود خوده گرم کرو و دا خاز رب العالمینی کرد که خدا هاریکاری این الا رب العالمین ده چل بی کرد رب العالمین ده هاریکاری بی کسی کرد یا ده پشتوانیا بی کرد اما همو ظالمونیا صحابت گل پیغمبری دا صلی الله علیه و سلم وقتی خب فیره دین بین گلک الوا عمره وا و نیا گلک چی بو گلک معظم بون خدا عمر بون اما فیره چش بون <coughs> فیره قرآن بون فیره سنت بون فیره دین بون ناف جهاد دا جماروا گلا گلا کمتر بود یا سلاح سلاحوا گلا گلا کمتر بود یا ها همون گاوه کافر دو جارا و سه جارا و چهار جارا و گلا جارا هندی بون اما چو جارا نه هاتی یکا چی کروید؟ چو نه هاتی یعنی کوا خوب هیویا قوت خوب هلابید خوب هیویا شیانت خوب هلابید خوب هیویا عقل خوب هلابید نه همون گاوه پشتواب کی گرم بیا؟ اشتوا رب العالمین یعنی بیان توکل و سر رب العالمین بیاد داخاز رب العالمین کری که هلو کاری و بید مروف ایمان دارش دیگه همو گاوه هو بید فی جمیع احواله همو حالت خدا چه بو داخاز علمی بید چه بو انده بید عبادتی بکه چه بو انده بید گناحا چو جارا مروف سحنه کتا مخلوقا سحنه کتا مخلوقا اوید مخلوق چند قوت بید چند علم بید چند دب عقل بید چند دب حالات بید چون یقت چو دسیدانیه لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض من يهدي كلاميريا كتنيا شو ملك وينيا وشو داسي دانا ينيا نال عثماني نال عادي كسهونيا هوي هذا همو داسي لهي بس كيا بس رب العالمين فهذا مروف إيماداتي جاء همو قبل داخاز هاروكاري رب العالمين بكت وتوكلاوي سر رب العالمين بيت بشتي شبكت بشتي سبب الشرعي بقري توكلاوي سر رب العالمين هيكي يقول تونيا ورا ما شو لابته ونیا فلان جی دا خواز التهاته من ونیا تدا حاضر ببین فلان دایره شکلات التهاتی کردن بختانی التهاتی نکردن هر شته که او هبی نه چه جرا خو خب پیویم رو نهله حالا داشتم طرف نه فلان کسی که با اوش مسئوله که باشه با فلان کس ونیا خزم منه ونیا گلک الناسی با فلان کسی ده نه اولی توکل خود خسر رب العالمینی بجا رب خود ونیا اوه یا گاز کریم منونی و از چم تو هادو کارم کرد چه آخف نکا حقا و یا راست تو بینی سر زمانم چه آخف نکا خراب ونیا و یا خلط تو المندید که یا رب خود ونیا تو من سلامت که دست و کسانت حکم رو وکر تو بزانی ونیا مروف ظالم و ببخت و خرابیه دیگه تکن همو گفت پیغمبری صلی الله علیه و سلم دعا نشامه دارین یگوتی هکتو ایکی ترسیای قوم قومکی ترسیای ونیا ده چه که چه بیجی نگوتی ونیا تلفون بو که بو ایکی که ونیا که فلان هنده نجمه سرمني بنيان هنده ده صلاة ده سيدة بنيان كأو هارو كاريا تبكت يقولي بجي اللهم إني أعوذ بك من شرورهم أن إنا نعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا بخير تو ونيا خرابيوال من كي وهم خطات فارزين الخرابيوال من وفتنتوا سلمان بسلمان همو قوي توكله ويتيفيا سر كبير تيفيا سر أبو عامل جاء ايك الواجش داش ونيا طلب العلمة ملو وقت تشيخ وفيرا علمت كات كريا ونيا او سبب فهربين علمي بدر تبر ونيا وكي رب العالمين كما اقرأ ونيا كي رب العالمين الذي علم بالقلم هذا همو بخاندن وقلم كار اینان ونيا وكي خدان هذا همو چنه همو سبب اما بشتا خوب خدا گرم کرده جا رب خدا تم الفير علم كي توي علمني شمدا أو حق ويا راس تو علمي خراب ويا شرط بابيتو من دير كات الحقيقة توي علمي من دير كي هنگ رب العالمینش ده هاروکاری مروری دنیا و دبینی کارش تو درکت علمی بود و بنوا هر وقتی درکت علمی بود که و بنوا بو یک پیشی ما ببینه بو صحابه ما و بو تابعیه ما و بو یک پشتی و هر کسی که دیره کواش درکت علمی بهاتی نوکران و نیا و فیر علم بین علم که گله گله که زور یک فیر بین و علم که درس یک فیر بین و سر ما اینو مرین او علم سبب چه بو و بو و چونکی وا عبادت بو خدا بتنه تر اخلاص بو و چه یدیش بو توکل و داخاز هاروکاریه بس الخدایت کرو خو مروه و گرینه ده يعني رب العالمين آيات كويدة بجيد قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا آمنا به يعني إخلاصا يعني ما إيمانك بيها ابتنى وعم عبادتي بيبتنى بكين بيش تنجي وتوك وعليه توكلنا وتوكلها ما بشتا خوش ما بس ياب كي جانم كري بس ياب رب العالمين جانم كري رب العالمين بشتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم توا بيجا بيجا إيمان درج بله بيجنا ایمان بخود بتنه بینن و اخلاص بخود بتنه هبید و اینکه چه شبید؟ بشتینگی توکل و داخواز هارو کاریش رب العالمینی بکن آن پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی گوت یا عبدالله بن عباسی گوت اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله گوت ای عبدالله بن عباس هکا که داخوازک هبید داخواز خود کیب که رب العالمینی بکن چونکی الذي بيده مقاليد السماوات والأرض والله وحده هويت كليلة خزينة أرض عثمانوه اجا همو خزينة أرزاقي بن يتعلمي بن بن هر خزينكم كم اوه كليلة وانا دستي دا بس كيا بس خده بتنية وی اف خزینه هموی دستبیل او تصرفات داد کرد و تی پیغمبر صلی الله علیه و سلم عبدالله بن عباس تا چتک پی ویا دخواست بقول کی کی در رب العالمین و اذا استعنت فاستعن بالله و هکتو پیتوی هاروکاریش بی یکی ام همو جیانا خود امرو پیتوی هاروکاریه چه شده دنیا بن چه دینی بن مرو پیتوی کاریه فاستعن بالله هارو هاروکاریه کیف که رب العالمین تنید که خواز رب العالمینی به هاروکاریه رب العالمین تنید که آن پیغمبری صلی الله علیه سلم گوته معاذ بن جبلی گوته اینی که گوت من تو خوش بی وتي بس چی بیر وتي فلا تدعنا دبر كل صلاة وتي بیر نکه دیمایی که همون نویجه که یعنی بری سلام و دعوه پشتی تحیات خلاص کرد صلوات دانا سر پیغمبری صلی الله علیه وسلم او دعاش فكر او پیغمبری کلی صلی الله علیه وسلم اللهم اینی اعوذ بك من عذاب القبر حتى اخیری پشتی اینی وتي بیر بجا اللهم اعنی على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك پیغمبری صلی الله علیه وسلم معاد فیر اف دعاکه و ته هنگی مرد سر کبید هنگی یعنی ده تو سر فراز بی حتی تو داخاز هاروکاری رب العالمینی بکن که رب العالمین هاروکاری تب کرد بو چه؟ اللهم عینی، حالا چه؟ حالا ذکری که یعنی آره بخوای تو هاروکاری میکنی که تو از چه بکم؟ تو از گلک ذکری تب کم چون گلک هاروکاری رب العالمین نبی دنیا گره که ایدی بشبهندی هستیم ورقه و قرآن وقتی نبشین ده چمه فکره و قط اوی ورقه از وقتی نبش منها بالخونیه بل دلمنه آراشه دلمنه من بید مزاید شده اگه خدا هلوکاری مروی نکرد و توفیق مروی نداد دهول مروی ده لاف جا و موسیقا و افشتانه گله گله خوشتر بن بردل مروی القرآنه همو تبیا توفیقا که بید یا رب العالمین بید در هندش پیغمبری نیشه دا صلی الله علیه وسلم گوته به دعایه بکردی همون ویجه که بجاره بخوای تو کاری همون کی و از دکه تب کم، از تب کم، از باش عبادت که درست بود وی و کامل بود کم آن حدیث کاری در پیامبر صلی الله علیه و سلم بجد احرص على ما ينفعك تشتی رج بسرویش ته به فایده تر داد جاوش ته فایده مروی داد آخرت مروی دین مروی دنیا مروی اوه همه ودوه تبا بجد بس ویچ تید که و یه رج بسرویش ته به فایده تر کرد وستعین بالله تو هر سبب کار بینه و داخواز هاروکاری الکیب که رب العالمین تو تحس که فیره علم بی فیره تفسیر قرآن بی فیره حديث پیامبری بی صلی الله علیه و سلم فیر عقیده که غاص و درس بی احرص على ما ينفعك هر سختی بسیار که هر کی تفسیر هما درست را کی عقیده هما درست را کتاب عقیده هما درست را کی ونیا شرح حدیث هما درست را وانه بخود چه که وانه دخینه وانه بود چه خوب دیدی و هره واستعن بالله بشتینی چه بکش دخواز هاروکاری رب العالمینی بکن چو جرا مروف نابید بیجید و نیا ولی ما از زیره کم چون نیا دوی کتاب وخینم آن وی محاضره دو بچه خودمه آن وی چتی و نیا دی سحکمه او چتی واج دی بخونه ورگیرم و چتی خرابش و نیا پشت پشتاخو کمه و نیا و لیول ناگرم کسی المه هونیه ولا كسر ما معالم نينا حتى بزاني والله کیه خرابه بید خرابة بيت هندش و از بزانم ويدي بزاني بید هندش تي امزاني انه بیت بيت ونيا بيشتما او عرق حرام نیا ونیا هم هم زانين بس قال اشتديه هي چيه لو هم نزانين ما نخونديه ما نفخونديه ما هايلي نبیه تو نزانی کاشته که درستانیه درستیه او کابرا دهت ونیا بتا بیجید او یک کتاب دو بتا نویسی توش ونیا و ولا گلک جوانه تو دو جوانه ونیا دی اخلم رو دی ونیا هوا نفسته الله در جوانه گوتی تو آنیا وقتی تیشی چی بی؟ دتیشی ضلالت بی دتیشی خلاتی بی دتیشی اشتی خلط بی اما پیامبر ابن شمد دست عاصم احرص على ما که. اشتی رجب سر چه؟ به فایده تدیده بید آوشت که بیشک بید ونیا چه غبار و چه توسری نبید بخوهر بی بگر. پشتی اینگی چه که؟ پشتی وستعین بالله پشتی اینگی داخاز هاروکاری رب العالمین که هنگی رب العالمین ده چه ویدت توفيق مروفي داد وده هالكار يا مروفي كد اما مروف خو رابط ونیا بجد والله نا والله زیرا زیره که مدو چه خودم همه و ده همو کتاب و خینم اف مروفه ونیا زیده چله هد زیده تیشی گلگ مالالت بید و گلگش ده خراب ده بید اما او مروف ده سلامت بید او پیانبر دی واسیر را پیغمبر بچی صلی الله علیه وسلم احرص على ما ينفعوتا یا رجب سروی دی او چی تده بید فایده تده بید وزارت تده و ونیا والحمدلله ما هنچ كتابت حق ويتراست هين ونيا كا شهديا بهات يدانا كأفا ونيا مؤلفت ونيا حق ويتراس بنا ويسرق حق بنا يسر ماين هتمرنا ونيا حوجنيا همچين رابن عقيدة خو اجتهاما قدرت لالي خو ونيا رابن چلت كي رابن ونيا تسليمي واشته كهو كي رابن قلت خبر هو كهو ونيا كتجي ضلالات وتجي ونيا تشتي بدعيه اينا دلو ريكت بدعيه اينا دلو کسر و تلویزیونا و فیسبوکا بلاغت بنونیا مرا چه میگوچه خودم اکاچت بجید نیا گلک آخفتن و افشته نویسین گلک چیه؟ گلک خطر و گلک چه خود کرد ناف کیرا مرویده ناف دل مرویده کسی الماونیا بلا به هنده نکت و خلوه خطره نداد چونکه خدای گوته پیغمبری صلی الله علیه و سلم بحثی منافقات که و این یقول تسمع لقوله گوته ای محمد صلی الله علیه و سلم منافق آخفنه و گلک چیه؟ گلک و یا شرینه یا جی خوش ده ونیا ودگل هوای نفسی درجه ایکه حکا خود توش یا محمد صلی الله علیه وسلم گوچه خود ده ده چه که تسمع لقولهم میا عیده گوچه خود ده نیا ودی عجایب گلتی پیش آخفنا آبا ای با هکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدا نوی ایمان همه ماستره و تقوای همه ماستره ونیا عجایب گلتی پیش آخفنا منافق آبا و از تو نیا چه شکت دانی هم ده چه لهین ونیا حدی جه خوب باش کر ناف که را مرویده ناف دل مرویده و هندیش نکرد تو بیجی ونیا کرو ولله مرف عجیب گتی بیش تو خاله بچه خدا تبی تو بچه خناده لوا ونیا رب العالمینی اف رونای و ویتیر ناف کسای دو نیا وی پاراستی بچه خناده تبی مرف ضال ونیا وی مبتدع وی خراب بچه خناده تیرا و رب العالمینی وی پاراستی اما یه و ونیا یه چوی یه دی چه هر کسی گتیت تو لازم بچه خدا مهما ولی از سحت كما مهما اسمو كتبه بالخينم يا اعوانات تسمع لقولهم نه دیوچه الله فلان کس گه اجوان تامید فلان کس گله آخف نت و یه من از چه خدا ما از گله که بسرمانه که معتدل بسرمانه که معتدل یعنی چیه؟ یعنی گلش شده دین حق و راست و قرآن و سنت گوتی مهیلای یعنی از دی وقتی چمونی اوش تی دی وقتی بیتو اوش تی حرام حلال کری و یه حلال می حرام کری اوه من مقصد هندک الواک اوه بسرمانه که چیه؟ بسرمانه که معتدل و یعنی بر هنده هر روژه ناوکی دلخونن، وسطیاتو وسطیت معتدل و ونیا نزا هر روژه که ناوکی دل سر بس مقصد و اوک و دین حق و دین راست عالم چه بکن عالم لیلادن و این کاری وی دینی کن و رب العالمینی ممفره کری جا پیغمبر یه گوت یا مثلا الله علیه سلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله لخاز هاروكاريه رب العالمين یعقوب يعقوب عليه الصلاة والسلام وقت قلت كريكا ونيا وبريت يوسفي هاتي نفلال يعقوب عليه الصلاة والسلام هاتي نقوته ولا برهما گرگی خارو ونیا آن وقت قنيسوي اینایو و خوین پیوه گوته فصبر جميل والله المستعان نه چو که تبر برد یوسف علیه سلامت و سلام با آن گوچه لیکرو باشد گوها گاله نبو ونیا نه ده حوجه نیه خلاص هاروکاری هاروکاریم که کرد ربان گفت یا رب خواهی تو هاروکاریم بی یعنی اوانه اوا کری یا کری جا که چی کریه فصبر جمیل یعنی دم الصبر تحملها و في مصيبته یعنی اوه ایک الامتحان رب العالمين من كات والله المستعان واز داخاز هاروکاری رب العالمین العالمين و دیست ديس هم وقت او حادثه الافكيش ونی او بختان یا مازن او قایشه هاتیه که نازم اینا خود لبید و وقتی پشت اینگی ونی رب العالمین آیت اینا اینا خاره بودی عایشه رازم اینا خود لبید دنیا بری این الذین جاؤوا بالافک عصبت منکم رب العالمین آیت اینا نخاره سورت نور چند آیت اینا نخاره سر برایت عایشه دیز عایشهش چی گوتی؟ گوتی وقتی گوتی عایشه رازم اینا خود لبید گوتی اف چته دیتتی دکرن و اشتی بری آیت بین خاره تیاف بختانی آدی تا تکرن اینا گویی ما و چی بیشم گویی به همون بار ناکن مثال منو آنگو و کی عقوبیت گل گل ویا گویی فصبر جمیل و الله المستعان على ما تصفون دی سویش و گوتی عایشهش از من خدا رو بدید گوتی خدا هارو کاری منه نیم من پشت خواب خدا گرم که آوده چه کرد آوده هارو کاری من بید بر هندی رب العالمین هر دوک چه کرن هر دوک ونیا یعقوب علیه و سلام یوسف گویی چه کرد و گرانده و چوف لالی و دیسا ونیا بو عایشه شانز بین خدا بید اف بختانی بو دیار که که بختانی و درو بو و براعتاوی آیت هاد نخاره حتی روژا قیامت چه تین؟ تینا و خواند ناف قرآن دا که عایشه راز بین خدا بید یا بریه و اف شوله ونیا یل عایشه دیرنو و عایشه شلوا شولانه دیره هر دو که چون که چه کر وقتی دسبه که مصیبت و دسبه که نخوشیه ادخاز کاریل که کر رب العالمین گوتی ما بشتخواه بیگرم او ایلا دو و ما چه إلا في مشكلة ما إلا في مصيبة ما إلا في نخوشي ما دو محل که چونی ما پشتا خواب بوی گرم چو ونیا هوا را خوب مروفا نبرو ونیا خو آلوز نکرو نه چه بانگو بو که یا با چه به هکه هنه بو اوه هنه نداتا با من هنه کر بو اوه هنه چو چوش تو نگوتی که والله المستعانه ویکی ها رو کاری ما رب العالمین ما بشتا خواب خودی گرم کری او دو ما وی مشکله چه کرد؟ و مشکل حالا، حتی ام بصرمان همو وی هنده بکیم نیا رب العالمین همه شوید مروی دو مروی چه کرد؟ دب مروی درستی را ببد اما چی دو مروی خوب؟ هیویا مخلوقا و هلاو هیویا عقل خو و هلاو هیویا قوتا خوب و دگشنا خو و مرو مرفنگی ده چه مرو مرفنگی ده هیلاک چید مرفنگی ده هیلاک چید اونو که اوش یا کیمه یعنی اونا به جنیه یا هی بس ونیا اف استعانه و داخاز هاروکاریه رب العالمینی گلک گلک یا چیه؟ گلک یا کیمه امام عثمان رازو بنا خدا لبید وقتی روژه که کچوه لالی پیغمبری صلی الله علیه وسلم و اذن پیغمبری بردتی صلی الله علیه وسلم و درک لیده که بشتا جور اینا ابو موسى الاشعري بيري بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابو موسى الاشعري گوت هر بجا امام عثمان رضی الله عنه بلا بیت اجور و گوت مزگینیش بده که خدا دبت بحشت دا بس على و تصيبه گوت مصیبتك دبسه تسری و وبلوها مازن دهه تسری نخو مزجينية بدي نو نوف ده. هنا امام عثمان قلتي رب العالمين هارو كارم قلتي اللهم المستعانو. وقتی ابو موسی الاشعری چه برای امام عثمان گوتی و رجود و گوتی مزگینی پیغمبر عنبر الله علیه مزگینی داده چیه به حشته گوتی بعض مصیبت که هیت سریتا بری بمری و بری مرناتا مصیبت که هیت و بلا که هیت سریتا اینا امام عثمان نگودی با چه بلا با از چه کم با چه چه بیت ولاد یاره اوانی خدا زایده چه منه چه دیو نگودی هم نه یاره ابو موسی الاشعری کرد نه یاره پیغمبری کرد صلی الله علیه و سلم چی بودی؟ اللهم المستعان بودی یاره بخواهی تو هرو کاریم بی و رب العالمین چه کردیش ونیا هدا خلاص چجرا امام عثمان ناوتی ونیا اجاب چی جیان خو همه چه کرد همه بیت کلیت سر و خم و نخوشیا بود بیجی چه مصیبت بید بود چه من بید بود تو بیجی من بمرید بود بیجی از چه بم منیا چه جاش دو نکیلیه حق که انما چه دی نبیه جان و خواره و بری حتی چه راتی حتی مصیبت که هاتی و سر راچو و ونیا همو اجر و خیر و شهیدی بود که نویسیم ونیا و هر او مزگینیا پیغمبر جده سال الله علیه وسلم به بحشته و ایک اهلی بحشته و پیغمبر سال الله علیه وسلم حديثة أدي داش برهند البومد بيجيد بيجيد آه، ك بيشت ايك الصحابة بيشت ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة بيشت ما اسنشت تندم وني ايك الخزينات بحشته ما هو صحابة بيشت بيعنبري صلى الله عليه وسلم بيشت بلي بيشت لا حول ولا قوة إلا بالله بيشت أفا ايك الكنز بحشتها وعندك روايته هاتي عندك روايته بس أصلا كروايتك صحيحة ونيا صحيحة يقولي ألا أدلك على باب من أبواب الجنة دي. يعني كل درجه ايه كل درجه بحشتها لا حول ولا قوة إلا بالله أما أفا وصحيح ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة يقولي أس نشاتر دم إيكل خزينات كيري بحشته قلت بلى يا رسول الله قلت لا حول ولا قوة إلا بالله شتف خزينة كمروفي خزينك هبيت ونیا او مروف گلک وقتی که پی تیوی ببید وقتی مروف چید وی خزینه خوتین تا داره اجا که مالا که زیره که زیوه دیناره که چیه مروف وقتا تین تا داره ونیا او وقتی که گلک پی تیوی ببید مروف تین داره چل مروفیتت گلک کیفا مروفی بید و شوید مروفی دی پی چلی هن پیره وچن شوید مروفی دی پیره وچن هوش وقتی که ونیا که تو گلک پی تیوی چی؟ پی تیوی عمل صالحی پی تیوی انده ونیا که عملت صالح زور بید ده رب العالمين ونيا رجع قيامته اوه ده تمروی ونیا که ایکل خزینات بحشتی و كيف مروفي مروی ده پهید مروف گلک چه بجید لا حول ولا قوة إلا بالله بيجيت وقالك شلي بكت طبعا تبقى عمليش فيه بكت ومعنويش بزعين قال لك عبد الله بن مسعود وما تفسيره ويكري يقول لا حول يعني أسناشم الحلنا خوشيا ومصيبته وجناحه دير كم إلا بتشنبي إلا بالله يعني از خو نشم قوت آخو جم از گناه ناکم نه ایک عیبش نه نه اونا برای تا چجا نظری ناکد هکم قوت آخو بی ونیا چو بونیا بی آخفنی اما هکم هاروکاری رب العالمی بیت ویا همو یه هایی و مروف چجا اینا ناکد بس هكا كي هاري كاريا مرويب كات رب العالميني فعند عبد عبدالله بن مسعودی هو قلت لا حول تو تناشي حول تحويله یعنی تو گناه ها و نیا بردل خورش کی خودیر کی گناه ها خودیر کی خوش گناه ها دیر کی این لب چه نبید این لب هاروکاریان رب العالمین نبید یعنی تو تو پشت خوب خدا گرم کی دخول دیر کی اما پشتاتا و توکلاتا سر رب العالمینه ولا قوته على فعل طاعاتی و تقویتش نیه و نیا مرویج کسی چه مروفا قوت نیه عبادتی بکت این لب که نبید إلا بالله إلا هك رب العالمين هو الكل بهندش أول آية سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يعني یعنی أستعين بالله يعني یعنی از دست بيت كم دخاز هاروكاريب خودت كم يا رب خودت تو هاروكاريب كي كواز چب كم نيكو از قرآن بخينم از هر شتو شلاكاب كم ونيكو دخاز هاروكاريب رب العالمين كي هفش لا حول ولا قوة إلا بالله أبي هنده مفعله كمان مروي بيتش البيت گناه حال خودی کرد نمروی پیچه بید عبادتش کرد و خفیر إلا إلا حتى خدا هاروكاري مروي وكان وكانجيش خدا ده هاروكاري مروي بكت بو جناح حيلانه وبو هنده ده قوات بده تبو عبارتش چی و تبشتا خوب وی گرم کرد و تای خلاص بو وتستحضر بقلبك أنك إنما تقوم بما أمر امتثالا لأمره بجتو دلقو حاضر كي وقتتو هر عبادتك بكي هن عبادتك هبيت تفي عبادة بكي امتثالا لأمره توي أمر رب العالمين يجي بجيت كي جا نفيج بيت جا قرآن خاندن بيت جا خفير كرنا علمي بيت جا آه، مصرف و صدقاء و هاروكاري بيت او تو ايكيت كي يون مالا خود كي يان هرشتك وهبيت تو بجتبات دلتا بيغا في معناه و بجتيناف دل خدا حاضر كي كأفت توي أمر كي جي بجيت كي أمر رب العالمين يجي بجيت كي وتترك ما نهى عنه طبعا يعولي اول وقت تو امره جيب جيد جید که تو اول حاضر بید نو دلتا دا که اگر اول دلتا دا حاضر بید، ونیا تو ده هست که ونیا که تو عبادت یا خودت که ایمانات ده زور بید ده دلیت برفره بید وقتی مروف هر عبادت کت کرد هر نوع عبادت کت که هکر تو ویدو تو بزانی اول عبادت تو چوی صلات الرحمت که سردان خزمه که خوب که هر ایک نیزی که تهدید و خزمه تهدید هکا تو بس بند دیب چی والا با آبی هاتی الالی من هیچ ملالی تو وی خوشی تو نبین بینی خب خوشی ایمان و شینی ایمان تو نبین ناف دل خدا و وی سر دانده اما هکا تو چی و ناف دل تا ده هنگی حاضر به دنیا ولی چی ما صلات الرحم خزم من حق سر من هایی ونیا عبادت خیر دیگه هیتا من لالی رب العالمینی ده هنگی چی تو بینی هنگی خوشیه که هاوی جدایه و بس کی تام کته هاوی وقته هاوی معنای حاضر کردن ناف دل خدا بری ویشو لیب کرد اجا هر امره که دیش هبید که رب العالمینی گود بیت ما بکن هر فرمانه که هبید وقتی تو دیج جنازه کی چی وقتی تو سردانه که نخوش اکید کی وقتی تو قرآن اتخنی وقتی تو ذکری رب العالمینی کی وقتی تو خفیر علم شرعید که هر ایکی و هبید تو حاضر که ناف دل خدا که توی چید کی توی امر رب العالمینی جیبه جید کی فرمان رب العالمینی جیبه جید کی وقتی گناحکش که تیلی كتو خليديل كي وتترك ما نهى عنه امتثالا لنهي تو أبي بر خده تيلي بأن نخو تبيتشت بيت چركي بكي تبيتشت بيونيا سحكي في تشتي خلط تبيتشت بيو چه خده بي تشتي خلط تبيتشت بي بيشي فلان جي ونيا كجي كدرسنيا بس أسنا چن بوكي بر رب العالميني چون یک ابو مروفا به دنیا و چه خیر را گیت مروف ایکی ای تبینی من بينجح سال من عراق وخار نكمل هواي بودي بشت من مني عند أنسم معظم بمزي قشت مع عمركي وجوانية نكبل من أسحارة وخار نافيت من ونيايت معظم بين دنیا شهر معایب عالم خر بجنا من أسر يسبيه بنا ما ونزاتي ما كريتا از بیم وی سرخوش نیا جوانیا اند جان بنا صلحی نزام بنا چی انزا شده جوانیا ای اوی اتانو که اف گناهای را دوکی نهلا بخود نهلا در هم دی اف مروره هم مگه دلوی چی تاوه گناهی همو گاوه ده حس کرد بگونه همو گاوه آخ آخاوی بویی وقتی وقتی بی افگونه حد کردی های بشه گله خوش بو فلان من یهو بو یهو بو یهو بو همو خوش یا خود بینید ما گناه حدا چونکی اوی اف ها وقتی هلای بو که نه هلا بو خوده نه هلا اما حکم رو بو خوده پیدید و بو هنده نیا بو رب العالمینی بجد چونکه خوده سر من حرام کری او هنگی ده خوشیه که رب العالمین ناف دلوی ده و ده اف گناه ده رج بید اوی وقتی اف گناه هلای بو که هلای بر رب العالمين يا هيلي وبو خدي يا هيلي اما هكا مروف بر خلقي نكت تمام مروف بي لنا بي فإنك بذلك تجد للعبادة طعما بس هكتو عبادته هب كي مرا وفرمانة رب العالمين وقت تو جيبا جيت كي هند جيبا جيب كي ونيا توزانيكا أفا أمر رب العالمين يا عبادته وخير جيدته وشتي حرامش خودت سرت حرام کری گناه و بر خده تو پیلی هنگی ده تو طام ایمان طام که و شیرینی ایمان ناف دلته داده طام که لا تدركه مع الغفلتی چجا تو نا که اوه شیرینی اوه خوشینا بینی هکا توی غافل بینوا نه یعنی تو بس چتکی بکی ونیا و که رب العالمین جیب جیب کی بس بود دنیای و تو هنگی نیا که اوه خده عمل تکری و خیر دگهی تدو عبادت تو فیند دنا تو معنانه همه چه اینا که همه اف معنا اف شینی و اف دلفره تو بینی ناف عبادتی دا ناف اوشته خیر گیده روی حکت توی غافل بیل چه؟ توی غافل بیل و معنانه نیا حکت توی غافل بی وقتی چی اثر جنازه کی؟ تو هر هیوی و ونیا کد کنگی چیه با کرو بابو دزی بند دزی بند رنگ هنده چی نه فلان کس و ونیا نزاعی چید کرد فلان کس یه چید کرد اما هکی ایک چو بید بهون دونیا که اوی خیره و اونیا وقتی مروف چیت نویج سر جنازه کرد چیه که خیره دیگه هیده مروف وقتی چی گل بردوام چی اتا وشیرن یعنی چیه که دیه اوه چجا سحنا کته باران بفر سرمایه گرمه تأخیر بو زی خلاص بو چجا فکروی بو فکروی هنده کنگی ونیا ده او که خلاص بید دا خوانیا ورده تبر چیا و چپ کرد دوش تخمار بس فکروی سر هنده چون وقتی هاتی بو فهنده هاتی بو چه مقصد آتیه یا نه آتیه اونی عالم بشه ولی آتیه مقبره ما ولی بو باوی به آتیه اجده بو با به چونه اما که مروف بو وانه چو بید مروف چه خوشی تو دنا بینید هم خوشی مروف یا نیا بس تو چه مولا از چه مثل قبلی بس کسی اصلا ایتم از بشم تو چه مقصدی جا کدید دستی و دو من دو بینم یا یعنی و خوشی چه تو دنا بینید اوه خوشیه و اوه طاما ایمانه و دلفرا ایمانه تو دنمه چونکه اصل وقت وقتی اوه بچوی امتثالا لی امرهی نه اکو امر خود چه کرد؟ جيبه جيب كان أفا خوشة دون عبنيت لا تدركه مع الغفلة وتجد في الأمور عونا منه لا يحصل لك مع الاعتماد على نفسك يتبجد أفنانجي وتجد في الأمور عونا منه لا يحصل لك مع الاعتماد على نفسك هكتا همشتك بشتخب خدي جرم كر دي بين رب العالمين ده هارو كارياتك ده بشتفانياتك ده بتسهل كتو بدلتها ده خوش كت هکه تو پشتا خو نفس خو گرم کیو بس اعتمادات سر تبید تو وی پشتوانی و وی خوشیت دانا بینیش. دیسا هنگی ده پشتوانی لال رب العالمینی بوته هی تو شویت ده بوته هی نسایل کرن چی گاوانی تو شویت خود چلیب کی؟ تو هیویا خود پیدی وقتی تو مال در کفتی المال در کفتی تاف دعا کرد بسم الله توکلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله هکه تو مال در کفتی افا گوتی اف دعا گوتی هند خلاص ونيا رب العالمين ده بتشيل كات ده بشته هديته وكفيته ووقيتة هند خلاص وقت هداية دان ترى رب العالمين ونیا ده هدایت ترى بو چش تک باشه و چه آخفنک باشه و چه جه باشه و همو شوریت ده بده سری وینید شوریت همو رب العالمين ده بده سری وسهل و ووقيتة کرد و وقیت او ده همو هند اف مروفه هکب چی ده دعایه و و حاضر بی وقت دعایت کرد خلاص منی هند چه دی هم مجتبی دی و چید کی دی بوره و بد رب العالمین اما مروی بی اف در کبید دنیا و بخو خویی بیا خوب پیلی تو بچی در کبید چو شوید مروفی روانه آچن؟ تجی ویره خرابی مفاسد دی بو هن همون سبب که چیه؟ چونکه مروی پشتا خوب خوده گرم نکرد اما چی که مروی پشتا خوب خوده گرم کرد همون هاروکاری و همون پشتوانی ده لال رب العالمینی بو مروی هد وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين